եւ ավելի երեխա ունեցող բազմազավակ ընտանիքներին Արցախում։ Տարվա գլխավոր դրամահավաք միջոցառումը մեկնարկել է նոյեմբերի 26-ին ժամը 22-ին Լոս Անջելեսում։ Հերոստամարաթոն 2014-ին հանգանակվել էր ավելի քան 12 միլիոն դոլար։ Նոյեմբերի 26-ին եւ լույս 27-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներն անհամեմատ նվազել են։ Նշված ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Դժվար է ինչ որ բան ակնկալել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից, եթե պաշտոնական Բաքուն շարունակի խոսել ուժի դիրքերից։ Այս մասին նոյեմբերի 26-ին կայացած կառավարության նիստի ավարտին ասաց Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Այդ մասին կխոսենք այն ժամանակ, երբ հստակ հայտնի կլինի, որ այդ հանդիպումը կայանալու է։ Ամեն դեպքում ես մեկ անգամ չեմ ասել եւ կարող եմ ասել, Ակնկալիքներ կարող են հայտնել այն ժամանակ, երբ ադրբեջանական կողմը վերջ կդնի ամեն ինչ կամ ոչինչ մոտեցմանը եւ ուժի միջոցով իր համար ընդունելի լուծում ստանալու փորձերին։ Դեռևս նման ցկտում չկա, չկան եւ մեծ ակնկալիքներ։ Մյուս կողմից դա չի նշանակում, որ նման հանդիպումներն անհրաժեշտ չեն, անկան պատերազմող կողմերի միջև հանդիպումներ եւ բանակցություններ են լինում, ասել է փոխնախարարը։ Նշենք, որ մամուլում բարբերաբար հրապարակումներ են հայտնվում դեկտեմբերի սկզբին Սարգսյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին։ Նոյեմբերի 24-ին Երևանում կայացել է ազգային միասնություն շարժման նախաձեռնող խմբի Անդրանիկ նիստը, որին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ ինչպես մայրաքաղաքից, այնպես էլ մարզերից։ Շարժման նպատակն է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման նպատակով համապատասխան գործունեության իրականացումը, Հայաստան-Սփյուռք տնտեսական ու մշակութային կապերի ամրապնդումը, Արցախի տնտեսական անվտանգությանը միտված ծրագրերի իրագործումը եւ տարբեր երկրներում ներկայացված հայ գաղթօջախների միջև հարաբերությունների զարգացումը։ Նիստին ծրագրային ելույթով հանդես է եկել համաշխարային հայկական կոնգրեսի եւ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբ รา համյանը, ով նախաձեռնող խմբի կողմից ընտրվել է շարժման կազմկոմիտեի նախագահ։ Նիստին նախորդել էին Աբ รา համյանի հանդիպումները Երևանի ու մարզերի շահագրգիռ խմբերի հետ, գործարարներ, մեդիա դաշտի ներկայացուցիչներ, վերլուծաբաններ, հասարակական քաղաքական գործիչներ եւ այլն։ Կազմկոմիտեն որոշել է շարժման գաղափարներն ու ծրագրերը տարածելու եւ հանրության լայն շրջանակներին ներգրավելու համար ստեղծել մարզային գրասենյակներ եւ համապատասխան կառույցներ։ Նախատեսվում է, որ շարժումն իր առաջիկա մեծ համաժողովը կկազմակերպի հաջորդ տարվա ապրիլին։ Իսկ մինչ այդ կազմկոմիտեն կձևավորի իր աշխատանքային գրաֆիկը։ Շարժման ընդգրկունությունն ապահովելու համար որոշում է կայացվել նաև կառույցներ ստեղծել արտերկրում, մասնավորապես Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Ուկրաինայում, Արգենտինայում, Իսրայելում, Չինաստանում, Ղազախստանում, Իրանում եւ Ֆրանսիայում։ Համաշխարհային գործընթացներն ինչպիսի ազդեցություն կունենան Հայաստանի եւ տարածաշրջանի վրա։ Աննա Ղուկասյանի անդրադարձը Արցախի պետական համալսարանում կայացավ ասուլիս աշխարհակաղակականությունը գլոբալ ճգնաժամի պայմաններում, ինչպիսի ազդեցություն կունենան համաշխարհային գործընթացները Հայաստանի եւ տարածաշրջանի երկրների համար թեմայով։ Ասուլիսին մասնակցեցին պետական համալսարանի դասախոսներ, քաղաքագետներ, ուսանողներ քաղաքագիտության ֆակուլտետից, լրագրողներ ու հասարակական գործիչներ։ Ելույթներով հանդես եկան աշխարհակաղակականությամբ հետաքրքրվող մասնագիտությամբ իրավաբան Վլադիմիր Գրիգորյանը, համալսարանի ֆիզիկա-մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արտուր Օսիպյանը, դասախոս եւ քաղաքագետ Դավիթ Լիլիթ Կարապետյանը եւ այլոք։ Բոլորի ելույթներում հիմնական հարցերն էին ռուս-թուրքական հարաբերությունների կտրուկ վատթարացումից հետո հավանական հետևանքները։ Արցախի տնտեսության ներկայիս իրավիճակի եւ հերանեկարների մասին ելույթով հանդես եկավ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակից մասնագիտությամբ իրավաբան տնտեսագետ Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Հիմա ես ուզում եմ ներկայացնել ձեզ այժմյա Արցախի տնտեսությունը եւ նրա առանձին ճյուղերը։ Առաջին հերթին պետք է զրկել որոշ իրավունքներից մեր բանկային եւ վարկային կազմակերպությունների Քանի որ անհնար է ամբողջական բանկային համակարգի պետականացումը, ուստի պետք է երկրում ամբողջ բանկային եւ վարկային պատվերները իրականացվի պետական բանկային կազմակերպության միջոցով։ Դրա հետ համատեղ պետք է արգելք դնվի միջազգային արտարժույթի, այսինքն դոլարի արտահանումը, որովհետեւ դոլարը լինելով համաշխարհային արտարժույթ, որոշում է երկրի ֆինանսական ուժը։ Երկրից դուրս գալու իրավունքը ստանա միայն մեր սեփական արտարժույթը այսինքն դրամը։ Իսկ դոլարը կկիրառվի մենակ պետական պատվերների համար։ Դրա հետ մեկտեղ մնացած բանկերի համար պետք է լուրջ վերահսկողական գործունեություն իրականացնի մի հատուկ մարմին, այլ ոչ թե իրավասությունը տրվի հերոկենտրոնական բանկին։ Վերջում ներկաները կլոր սեղան քննարկում ունեցան, որն ուղղորդվեց հարց ու պատասխաններով։ Հատկանշական էր ռազմավարական հետազոտությունների աշխարհ կենտրոնի տնորեն ռազմական եւ ազգային անվտանգության խնդիրների փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանի խոսքն ուղված երիտասարդներին, որում մասնավորապես ասվում է. Հայ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի ամեն իրավիճակում արագորեն ըմբռնել անհնարին թվացող խնդիրները եւ մշակել դրանց լուծումները։ Հայաստանն ու Արցախը մեկ միասնություն են, թե խաղաղ ժամանակ եւ թե պատերազմի, մենք չպետք է օգնություն սպասենք որևէ այլ երկրից։ Մեր հույսը պիտի լինենք միայն մենք։ Աննա Ղուկասյան այսօր Գնալով մեծանում է դատիվանք այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Ինչպես է ապրում գյուղը, ինչ հիմնախնդիրներ ունի։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Դադիվանք համայնքն ունի 105 բնակիչ, այն լեռնային գոտի է, արոտավայրեր գրեթե չկան, ուստի անասնապահությամբ մասնավորապես չեն զբաղվում։ Բնակչության հիմնական զբաղմունքը մեղվաբուծությունն է, գազիֆիկացում չի նախատեսվում, իսկ ինչ վերաբերում է ջրին, համայնքապետ Ալվարդ Օհանյանի խոսքով Ջրի հարցն էլ մի քիչ լուրջ մեր գյուղում, երևի այս տարի այդ հարցը կլուծվի։ Ակնկալիքներ ունեմ, որ կարող է լավ լինի, չեմ կարող ասեմ, չունենք համապատասխան տարածքներ, ունենք համապատասխան վարելահողեր, որ เป զի իրա հաշվին վերականգնի, իրա հաշվին ունենա համայնքում իր բյուջեն, բայց կառավարության օգնությամբ ինձ թվում է կարող ենք մի բանի հասնել։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով աշխատանքներ են տարվում դեպի գյուղ տանող ճանապարհի բարեկարգման ուղղությամբ։ Առաջին հերթին ճանապարհաշին արարությունը, որը որ արդեն շատ քիչ ժամանակ է մնացել որ հասնեն դադիվանքին, եւ Վարդենիսի կողմից եկող եւ Ղարաբաղի կողմից եկող արդեն շատ քիչ է մնացել, երևի մինչեւ 2016 թվի կեսերը ավարտին հասցրած կլինեն, լսելով չեմ մանում ստույգ տվյալները, արդեն հասել են 4 հեկտար գյուղ ասֆալտը։ Դե եթե ճանապարհները լավ լինի, զբոսաշրջիկներն էլ արդեն ավելի հարմար կգտնեն երթը կազմակերպել դեպի դադիվանք, քան թե ուրիշ վայրեր։ Դադիվանք այցելող զբոսաշրջիկների թիվը տարեստարի մեծանում է։ Շփումը շատ մեծագյուղի հետ, կենտրոնական մասում խանութում ենք, հանդիպումս հենց խանութում միշտ լինում եկողների հետ, հիացած են Դադիվանքի գեղեցկությամբ բոլորը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Երեք Արցախի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի ուսանողների կողմից Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան զբոսայգում կազմակերպվել է շաբաթօրյակ։ Ուսանողները նախցաղիկներ են խոնարել Արցախյան գոյամարտի հերոսի հուշարձանի պատվանդանին, ապա մոլախոտերից մաքրել հուշարձանի շրջակա տարածքը, բարեկարգել այգու ծառուինները։ Զբոսագին իհարկե մեր ժամանցի ու հանգստի համար հարմար տեղ է, բայց այս միջոցառումը ես համարում եմ հարգանքի турքի դրսևորում մեր հերոսների հանդեպ։ Կարծում ենք սա նաև լավ օրինակ է մեր երիտասարդության եւ մեր ընկերների համար։ Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում ասել է շապաթորյակի կազմակերպիչ Անուշ Աբաղյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սիրիայում ահաբեկչության դեմ հաջող պայքարն անհնար է առանց ցամաքային գործողությունների, որոնք պետք է ապահովի երկրի նախագահ Բաշար Ասադի բանակը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդի հետ հանդիպան արդյունքներով կայացած շեփազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ասադի բանակը պատասխանատու դաշնակից է, ասել է նա։ Ըստ Պուտինի Ֆրանսիայի նախագահի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել տեղեկություններ փոխանակել այն մասին, թե որ տարածքներն է զբաղեցրել ընդդիմության առողջ հատվածը, որոնք ահաբեկչական խմբավորումները։ Օլանդի խոսքով էլ իսլամական պետության ուղղությամբ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի հարվածները համակարգվելու են։ Մենք պետք է մեր ավիահարվածները կենտրոնացնենք իսլամական պետության եւ ահաբեկչական այլ խմբավորումների ուղղությամբ, ասել է նա. Սիրիայում իր օտանավերը պաշտպանելու համար Ռուսաստանը կօգտագործի ոչ միայն S400 համակարգեր, այլ նաև միջոցներ, գործանիչներ, ռադիոտեղորոշիչ սարքավորումներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդի հետ բանակցությունների արդյունքներով կայացած ճեպազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա նշել է, որ հակաօթային պաշտպանության համակարգերն ուղված չեն Ռուսաստանի գործընկերների դեմ, որոնց հետ նա Սիրիայում պայքարում է ահաբեկիչների դեմ։ Ըստ նրա Ռուսաստանը կուսումնասիրի հարցը, եթե ԱՄՆ-ն ինչպես է Կուսումնասիրի հարցը թե ԱՄՆ-ն ինչպես է օգտագործել Սիրիայում ռուսական ռազմական ինքնաթիռների տեղաշարժման մասին իրենց փոխանցած տեղեկությունը։ Մենք մեր ամերիկյան գործընկերների նախապես տեղեկացրել ենք այն մասին, թե երբ, որտեղ, ինչպես են աշխատում մեր օթաչունները։ Կոալիցիան գլխավորող ամերիկյան կողմը, որում ներառված է նաև Թուրքիան, գիտեր մեր ինքնաթիռների ժամանման եւ վայրի մասին, եւ հենց այդտեղ ու այդ ժամին մենք հարված ստացանք, ասել է Պուտինը։ Սու-24 ինքնաթիռի հետ կապված միջադեպից հետո Էրդողանի հրաժարականի հնարավորությունը Ռուսաստանին բացարձակ չի վերաբերում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդի հետ բանակցությունների արդյունքներով կայացած ճեպազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մեր գործը չէ Թուրքիայի նախագահը հրաժարական կտա թե ոչ, դա թուրք ժողովրդի գործն է։ Մենք երբեք դրան չենք միջամտել եւ չենք միջամտելու, բայց ցավալի է, որ միջպետական հարաբերությունների աննախադեպ մակարդակը, որը ձեռք էր բերվել Թուրքիայի հետ վերջին տարիներին, իսկապես շատ բարձր մակարդակի վրա էր, մենք Թուրքիային ոչ միայն հարևան, այլև բարեկամ պետություն էինք համարում գրեթե դաշնակից։ Ցավալի է, որ դա այսքան անմտորեն եւ կոպտորեն քանդվում է, հայտարարել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հանձնարարել է կառավարությանը՝ ի պատասխան Թուրքիայի կողմից ագրեսիայի ակտի երկօրյա ժամկետում սահմանափակող միջոցներ մշակել տնտեսական եւ հումանիտար ոլորտներում։ Հայտարարությունն արվել է կառավարության նիստում։ Ընդ որում վարչապետը նշել է, որ համանախապակումների գործողության ժամկետը հարկ չկա նշելու, քանի որ դա կախված կլինի միջազգային հարաբերություններից եւ Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի հարաբերություններից։ Հետևյալ միջոցներն են նշված. տնտեսական համագործակցության ծրագրերի կասեցում, ֆինանսական գործողությունների սահմանափակում, ներմուծման եւ արտահանման турքերի փոփոխություն, զբոսաշրջային ոլորտի վրա ազդեցության միջոցներ, փոխադրումների, ներառյալ օթային եւ ծովային փոխադրումների սահմանափակում, հումանիտար շփումների վրա ազդեցություն, ասել է Մեդվեդևը։ Ըստ վարչապետի Թուրքիայի հանդեպ պատասխան միջոցները կամփոփվեն միասնական փաստաթղթում, նախագահի հրամանագրով կամ դրա հիման վրա կառավարության որոշմամբ։ Հույներն Աթենքում ցույցի ժամանակ, որն անցկացվել է թուրքական ուժի կողմից ռուսական ինքնաթիռի կորցանման կապակցությամբ, այրել են թուրքական եւ ամերիկյան դրոշները։ Մոտ 100 մարդ հավաքվել է Սինտագմա գլխավոր հրապարակում եւ շարժվել դեպի Թուրքիայի դեսպանատուն։ Ոստիկանությունը շարասյունը կանգնեցրել է դեսպանատնից մոտ 300 մետր հեռավորության վրա թուրքական զինուժի կողմից սպանված հույն օթաչուներին նվիրված հուշարձանի մոտ։ Ցուսարարները պահել են ՆԱՏՕ-ին եւ Թուրքիային կնադատող պաստառներ եւ թռուցիկներ նետել, կոչանելով Հունաստանին դուրս գալ դաշինքի կազմից։ Ակտիվիստներն այրել են ամերիկյան եւ թուրքական դրոշները։ Մարզասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի գլխավոր մարզիչ Թոմաս Տուխելը մեկնաբանել է Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարի 5-րդ տուրում ռուսական Կրասնոդարից գրած պարտությունը։ Play-off մենք առանց այդ էլ դուրս կգայինք, բայց լուրջ էինք պատրաստվել այս հանդիպմանը։ Բոլորը տեսան, թե ինչպես էինք պայքարում եւ գիրիշխում գրեթե 90 րոպե։ Հաշիվը հավասարեցնելու բազմաթիվ շանսեր ունեինք, բայց հաջողությունը Կրասնոդարի կողմն էր։ Ռուսական թիմում հանդես են գալիս տարբեր երկրների ազգային հավաքականների խաղացողներ։ Չէի սպասում, որ իմ թիմն այսքան լավ կխաղա նրանց դեմ։ Ես գոհ եմ մեր խաղից, բայց հաջողությունը ճպտաց Կրասնոդարին։ Շնորհավորում եմ նրանց։ Մրցակիցն արժ Շուշանի էր հաղթանակի, ասել է Տուխելը։ Հիշեցնենք, որ Բորուսիան արտագնախաղում պարտվել է նվազագույն հաշվով, Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն անցկացրել է ամբողջ հանդիպումը։ Հենրիխ Մխիթարյանն աշխարի ամենատաղանդավոր ֆուտբոլիստներից մեկն է։ Այդ մասին իր գրքում գրել է Լիվերպուլի գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլոպը։ Դորտմունդի Բորուսիայի նախկին գլխավոր մարզիչի գրքի էլեկտրոնային տարբերակը եւս վաճառքում է։ Յուրգեն Կլոպը հիացմունքով է արտահայտվում Հայաստանի հավաքականի եւ գերմանական ակումբի կիսապաշտպանի մասին։ Անցած մրցաշրջանում Մխիթարյանը քննադատության թիրախում էր, սակայն խաղացողների 99%-ը երջանիկ կլիներ ունենալ նրա խնդիրները։ Կասկածից վեր է, որ Հենրիխը ամենատաղանդավոր ֆուտբոլիստներից մեկն է։ Նա ցուցադրում է տեխնիկայի եւ արագության անհավանական համադրում։ Դա ոչ բոլոր ֆուտբոլիստերին է բնորոշ։ Հայերը շատ աշխատասեր են, պատահական չէ, որ Հայաստանն աշխարհին տվել է այդքան բարձրակարգ շախմատիստների։ Իր գրքում գրում է Կլոպը. Հիշեցնենք, որ կլոպն անցած մրցաշրջանի ավարտին հայտարարեց Բորուսիայից հեռանալու մասին։ Բրենդան Ռոջերսի պաշտոնանկությունից հետո Գլոբն ընդունեց անգլիական Լիվերպուլի առաջարկը։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10 ցելսիուսը, 17-ից 21 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց